insanlara fayda vermək, kömək etmək, yardım etmək insanın köksünü açan və qəlbindəki sıxıntıları aradan qaldıran ən böyük vasitələrdəndir. Sıxıntı yarandısa, bir miskin axtar, kasıb bir insan axtar. Və axtar yolda hər hansı bir insan, əgər maşını xarab olubsa, ona yardım et və dünyavi hər hansı bir ehtiyacı olan bir insanı axtar, az da olsa ona yardım et. Və onda görəcəksən ki, nə qədər sənin köksün açılıb. Nə vaxt qəlbin köksün sıxıldı, sıxıldısa, müsəlman qardaşlarına fayda verir. Çünki təsiri keçici olan mənfəətlər insanın köksünü çox qəribə halda genişləndirir. Çünki insanlara ihsan, yaxşılıq etmək hətta insana əziyyət düşməyən bir işlərdə insanın köksünü açır. İnsanın köksünü genişləndirir. Mücadilə surəsində Allah Teala buyurur ki: "Ya eyyuhellezina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum." Ey iman gətirənlər, Sizə deyildiyi zaman, məclisdə olduğumuz zaman sizə deyilərsə ki, yer verin, genişlənin və siz yer verin ki, Allah Teala da sizin üçün genişləndirsin. Yəni bu hədisin, bu ayənin təfsirində yəni Allah Teala sizin köksünüzü genişləndirər. Əgər siz başqasına yer versəniz məclisdə, izdiham olduğu zaman yəni Allah Teala sizin üçün genişləndirər, yəni sizin köksünüzü genişləndirər. Sizin ruzinizi genişləndirər və sizin üçün qəbrinizi genişləndirər. Yəni, sələflərdən gələn hər bir mənanı bu əhatə edir. Və sən özün bunu təcrübədən keçir. İzdiham yarandığı zaman və xüsusən də cümə günləri cümə namazına. İnsanlar namaz qılmaq üçün yer axtardığı zaman özün yoxla. Bir kimsəyə yer ver namaz qılması üçün. Və yaxud onun üzünə gülümsə və yanında oturma, oturması üçün yer ver və görəcəksən ki, sənin qəlbin və köksün necə genişlənir. Ki, bəzi insanlar hətta gülümsəmək baxımından deyil, xəssisliyə yol verirlər. Gülümsəmək nədir? İnsan sadəcə üst dodağı yuxarı, alt dodağı aşağı salmaqdan ibarətdir.